Nau Euskal Herria lemapean milaka eta milaka izan ziren larun batean bilbora joan ziren Euskal Herritarrak. Sare plataforma izan da aurtengo antolatzailea. Bizuta bezberdinek osatu zuten manifestaldiaren argazkia. Aurre ikusi bezala, herriko etxetik atera ziren Gipuzkoa, Nafarroa, Lapurdi, Baxen Nafarroa eta Xiberuko senideak, eta Lakasiatik aldiz, Bizkaia eta Arabakoak. Zabalburun bat egin zuten denek, senide batzuekin mintzatzeko parada izan genuen. Kaixo, garazi alegrian naiz eta neraita dago preso Xabier Alegria Puerto Iruko gartzelan, Espainian. Garaz izter suposatzen dizu zuri aita preso eukitzeak? Bueno, gauza asko ez, nik iaia bizitza guztia nola ezagutu dut, eta batez ere, jaz da bakarrik preso izatea, inurruti urruti izatearen horrek suposatzen du hilabetean behin, kilometrotik ora egin behar izatea berekin ordu eta erdiegoteko. Garko manifestaldiak ze karpen egiten duzure ustez? Nere ustez, a argi dago kriston indarrerak kustaldia dela. Eta kriston indarra ematen du, nik uste txeni identzat eta horra aurrean juten gehan hilera hoientzat kriston indarra sentitzen dela azkenean. Ikusten bazen bat jende dago benetan eskatzen eta exigitzen. Ba, beraiek azkenean Euskal Herriratzea eta etxeratzea azkenean. Kolektiboak bainta berriz pausuak eman ditu, azkeneko idatziare atera du, bera eskatu zaizkion gauzak betetzen ari da. Nik uste, oantxe bertan guk egin dezakegun gauza bakarra eta egin behar deguna dela estatua presionatu, ze azkenean beraiek dia mugitzen ari ez dienak. Ni Jon Ijurko ez nola naiz, eta nire joba maite aranalde Ijurko da. E, Poatiez bibonen dao, orain ba, zai dao, ba, ez dakie e, frantzin dauden euskal presoak e, Espainia dituzten edo ez, baina Espainia alatzen ba ere, ba, bueno, arexkoa dao izatea orain dauden, baino urrutiagoa izatea, baina bueno. Familiari ze gastu ekonomiko eta humano eragiten dizue dispertsioak? Ba, humanoak, e, izugarri. Aste burura, aste burura, kontutan hartuta. Baina muga badao amar raunena, e, eh, Estatu Frantzian ez da besteko olako muga, baina zaila izaten da lehenengo urtetan mintzat e, eh, bisita asko izatea, ba, fizikoa eragina handia du, kontutan hartu da asko eta asko, ba, gurasoak, ba, adin batekoa direla, bestela aste burura, aste burura, ba, area joatea junetorria, bat azbeste izan daitezke, hilareun bat euro astero, astero ordaindu behar izatea. Ba, nina ze eh, Mikel Arkauz, eta daukot eh, anaia preso, Kep Arkauz, eta osaba Josu Arkauz. Eh, anaia dago Mon, Parisi Paraldean, eta osaba e, Nola egiten diozu aurre egoera horri. Ba, Humore sartu behar e, eh, indarrakin eta ba, egin behar e, dana. Azkenean eh, irrifarrez joan eta irrifarrez e, bueltatzen ba, zehatzen gara. Kalkulatu duzu inoiz koste ekonomiko eta humanoa? Uf, ez, <laughs> egia esan da Eta ez da, bakari dirua, azkenean dirua, ba, bueno, gastatzen duzu. Da hori ez, e, ba, kotxe hartu bihar, e, ba, ero bihartzera joan, ero murtzera hartu, ba hori, e, bizi guzti da, da hori, hortan pentsatzen. Manifestaldiak zer ekarpen egiten dio edo nola bizi duzu esen ide bezala? Ba, egun e, garantzitsua, beste urte bat gehiagotan hemen gaudela, eta espero dugu, ba, azkena izatea, ba, hemen, helen esan dudan bezala, ba, indarrak hartu, ba, gero zen ba, kontatu ze, zenba jente egon zan, e, eh, argazkiak egakutzi eta bori, ba, animoak bentzat emateko. Hainitz izan dira manifestaldiarekin bat egin duten herri eragile, alderdi politiko eta sindikatuak. Ezen ordea joan den urteko argazki errepikatu eaiotak ezpaitzuen bat egin. Hona hemen bertaraturiko hainbat herritarren iritzia. Ba, hankas hartze larria normalizazio prozesu honetan eh, baten batek e, eh, utxe egiten dauenean e, azken batean e, normalizazioari e, ostopoak ipintzea baino ez da eta horrek e, sufrimentua areagotu baino ez da egingo eta orduan e, akats eh, estrategiko nabarmena beraien aldetik. Horrek eh, nik uste dut azkenean faktura pasatuko diela. Nik uste e, azkenean ikusten ari dela zenolako ekarpena egiten ari dion EAJ bake prozesuari eta oso urri oso dela ekarpen hori, ez? Eta azkenean ba beraiek esate dutenean nortzuk dien bakearen etzaiak edo ba igual bere buruari begiratu beharko diotela ber diren benetan bakearen etzaiak, ez? Bueno, nik nei kontrasan modu bat ikusten dut lengurten bai abestu eta urten ez dakit beraien erabaki da baino zot ikusten oso argi